assalamu alaikum, halalte što se pita na uklapu koncept emisije, ako može uvaženi še da odgovore, da li e, ako žena želi da stiče znanje, misli se na islamsko znanje, a muž joj nije u mogućnosti iz tog domena podučavati, podučavati je, a u mogućnosti je da je e, vodi na određena mjesta gdje se znanje stiče, da li je tu muž obavezan, odnosno kako, kako da postupe u određenoj situaciji ima znanje koje je bila fardul ayn znači stroga obaveza svakog muslimana i muslimanke da zna. Znanje koje je mimo tog opsega, kao što mora biti, znači isticanje znanja, znači ne treba niko, ne smije niko sprečavati sticanje znanja pod uslovom, znači da ne bude zanemarano nešto drugo što je obaveza jednoga, znači el hukuk, pravo i obaveze kuće i slično, znači ne bude zapostavljeno, a stvrtiti uslove za sticanje znanja to je od naj, najodabranijih dijela.